Kiislamu naye ni al-Imam Abu Daud Suleiman ibn al-Ash'ab ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdi as-Sijistani hili ndo jina lake kamili na nasaba yake naam ah tayeb na karimu aitwa Abu Daud سليمان ابن الأشعث ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير الأزدي يعني وكبيل الأزدي السجستاني توكا كتكمجوا سجستان نايني من محدثي بصره katika wanachuoni wa hadithi wakubwa katika mji wa Basra Iraq aiywa ولد سنة 200 و200 للهجرة alizaliwa mwaka wa wa 202 hijra 202 alhijra naam na alizunguka katika miji mikubwa katika zamani kutafuta ilmu huku akikutana na wanachuoni wakubwa katika zama zake miongoni mwa wanachuoni wakubwa ambao ambokuwa alisoma chini yao aiyo ni al-Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ni katika walimu ambokuwa alisoma chini yao na taja kwa mukhtasar tu na wanachuoni wamemzungumzia kwa uzuri aiyo tanaa ulama au atna ulama alayhi wanachuoni wamemzungumzia kwa uzuri aiyo wakimsifu qala abu hatim ibn hibban asema wanachuoni abu hatim ibn hibban abu daud ahadu a'immati dunya Abu Daud ni mojawapo ya maimamu wa dunia hii fiqhan wa ilman wa hifdhan katika fiqhi na ilmu kwa jumla na katika kuhifadhi aiywa yeye katika walobobea ambao ni mashuhur aiywa kwa hifdh wa nusukan wa wara'an wa itqanan kadhalika ni katika walojulikana na ibada nyingi aiywa wa wara'an hiyo na uchaji Mungu wa itqana na ni mwenye itqan yani hifdhi nzuri kwa elimu ya dini jamaa wa sunnafa amekusanya ahadithi nyingi wa sunnafa na kadhalika akatunga vitabu vingi katika dini wadhabba anis sunan na alikuwa ajulikana aiywa kuihami sunna alikuwa akiihami nam sunna kadhalika asema mwanachuoni al-Hafidh Abu, Abu Abdullah ibn Manda ايوه asema alladhi kharaju wa mayyazu thabita min almalul wanachuoni ambao kuwa wamejulikana kwa kupambanua baina ya hadithi zilizothubutu na zile ambazo kuwa zina illa aiywa ni wangapi wal khata' min as-sawab na walobainisha baina ilokuwa sahih na ilokuwa kosa arbaa ni wanachuoni wanne baina wanachuoni wote wanne watambulikana kwa hilo kisha akawataja al-Imam al-Bukhari wa kwanza wa pili mwanafunzi wake al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj kisha watatu akamtaja Abu Daud aiywa ambaye tumzungumzia na al-Imam an-Nasa'i na Imam an-Nasa'i wanne hawa aiyo wametambulikana wamejulikana kuwa ushughulikia hadith kubainisha baina sahih na dhaif rahmatullahi ala al-jami' na al-Imam rahmatullahi alayhi asema Abu Ubaid al-Ajuri kuhusiana na kufa kwake al-Imam Abi Daud asema tufia Abu Daud alifariki al-Imam Abu Daud fi sadis Shawwal aiywa katika siku ya 16 mwezi wa Shawwal sanata 75 wa wa 200 mwaka 200 aiywa 75 275 maana alikuwa na miaka mingapi naam 73 Aiyo anzaliwa 202 akafa 275 aiywa bimaana alifariki akiwa ana miaka sabini na, na tatu rahmatullah alayhi miaka zilizojaa juhudi na ya kuitetea na kuihami dini alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alayhi na katika vitabu vikubwa ambavyo kwa ameviandika na akaiacha kuwa ni turathi kwa umma huu ni kitabu mashhur kwa jina lake Sunan Abi Daud aiywa kitabu Sunan Abi Daud Sunan wanachuoni wa hadithi wakusudia nini kwa neno hili hii ni mtindo fulani wa kutunga vitabu kunazo vitabu ambavyo kwa kuitwa sahihi na kuna vitabu ambavyo kwa kuitwa sunan na kuna vitabu huitwa musnad au masanid na mengineyo sunan ni mojawapo ya mtindo ya kutunga vitabu sunan ya kusudiwa ni vitabu ambavyo kwa vintaja ndani yake ahadith peke yake au pamoja na aqwal za masahaba zikiwa na sanad zikiwa na wapokezi wake aiywa ikizunguka katika milango ya fiqh ahkam maudhu yake ni ahadith al-ahkam ahadith za ahkam ahkam yani al-ibadat muamalat na mengineyo kama vile tohara swala ayo som zaka na mengineyo yakusudiwa na hizi vitabu vya sunan mtindo wa kutunga vitabu vinavyozungumzia au vinavyotaja ahadith za ahkam peke yake aiyo mojawapo vitabu mashuhuri ni hii sunan abi daud na sunan ambazo kuwa ni mashhur baina yote ni sunan nne sunan abi daud wa sunan at-tirmidhi na sunan an-nasa'i na sunan ibn majah hizi nne ukiongeza mbili sahihi mbili sahihi al-bukhari na sahih muslim hizi zaitwa aywa asiha au masanid uh, asita kutubu sita zaitwa alkutub asita ambazo kuwa ni zenye kutegemewa na wanachuoni wote aiyo katika dini aiyo alkutub asita sahih mbili na sunan nne mashhuri nam Na hadith ambazo kuwa amezitaja ndani ya kitabu yake ni ahadith 1500 200 na kadha 1500 aiywa na 74 kama sijakosea 5274 hizi jumla za ahadithi ambazo kuwa amezitaja ndani ya kitabu yake mwenyewe asema kuwa hizi ahadithi aiywa nimezidondoa kutoka kwa ahadithi zaidi ya laki tano yaani alikuwa akihifadhi ahadithi zaidi ya laki tano kasema katika hizi laki tano nikatoa alfu tano hiyo 200 na ambayo kuwa wanachuoni wengi wanaozungumzia ahkam wanazunguka baina ya hizi ahadith yani hizi ni misingi hizi ahadith ni misingi mtu atakapoyafahamu haya inshallah yatamtosheleza itamtosheleza aiyo kutafutana na ahadith zaidi ya laki tano aiyo naam kwa hivyo hii ni wapo ya vitabu muhimu katika dini hii au kwa wote ambao wanashughulika na aiywa dini hii atakiwa kitabu kama hii ajishughulishe nayo kuisoma na kufahamu hadithi ambazo kuwa zimo ndani yake